kabaru moƴƴo no marka windiri ɗum ni marka simore goo ko ni kabaru moƴƴo patuɗo e yeesu almasihu ɓi allah o fuɗɗori ni no windira e deftere annabi hesay he mboɗoni waɗa e yeeso ma nelaɗo am perowo laawol ma ko daande gulloowo nder jeereende ina wiya peewne laawol joomiraaɗo ngol mbaɗaneemba lappi portiiɗi yaya feeñi wone baptisde nder jeerende ene yeeyna baptisgol waajtare ngam yaafuya bakkatuji diwan yudenaɓe e yerusalem naɓe fof ina jahatno makko o baptisi ɗumen nder maayo yurdan tawa enen irlito bakkatuji mumen yaya ɓornotono ko wutta cañiraɗo leeɓi ngelooba dado paftol nguru o wurno ko baɓɓatti e njuumiri ladde omo yeynanno o wiya ɓurɗomi sembolinde nana ara caggal am mi haadani hay e turade mi haɓɓete pelle paɗe makko min baptisme on ko e ndiyam kono kanko o baptista on ko e ruhu ceneɗo o e on jamanu yeesu ummi nasaret e diwan galilei yaya baptisi ɗum e nder yurdan ɗo ƴeŋata e ndiyam ɗo kanko yeesu o yi asamanuji ina ceeko ruhu o ina jipporo e makko no fonduni sawta ummi dow asaman wi o an woni ɓi am mo korsinmi mo cuɓiim ɗone ɗon ruhu o duñimo nder jeerende o woni e nder jeerende he balɗe capanɗe nayyi ko ɗon seytani jari bimo o hodduno koye kullon ladde te maleykaji ina carwatnomo caggal nde yaya soka yeesu yeehi galilé woni e yeynude toon kabaru allah moƴƴo woni e wiide sahaa taƴanooɗo o yettiima te laamu allah ngu ɓattiima mbaaccoɗee koye mon ngoongɗi noon kabaaru moƴƴo o omo yahatnoo e daande weendu galila hee haw yii awooɓe ɗiɗo hono simon e miñum biyeteeɗo andere ine mbeddoo mbaala e weendu hee ngati ko ɓe subal ɓe o wi ɓe nde wee e am mi watta on awooɓe yimɓe ɗoon tan ɓe ngoppi saakitaaji maɓɓe ɓe ndewee makko o ɓenni yeeso seeɗa o yi ɓiɓɓe sebete kono yaaguba e yuhanna miñum ɓe gonno koye nder laana maɓɓe aɓe pewno sakitaji maɓɓe ɗone ɗon o noddi ɓe ɓe goppi bam maɓɓe sebede e fitiram golle en ɓe e nder laana he ɓe ndewe makko kamɓe fof ɓe payi kafarnawum ñande ñalawma foftere o naati e batirde he o woni e janguinde heɗotonoɓe mo ɓe kawa eno janguinirat no ni gato jiidaɗo e sariyankoɓe ɓe kanko janginiratno ko bawɗe hawri e gorko goto moolaɗo ruhu tunguɗo ina e batirde he woni e wullude ina wiya an minen ko firtin min min anndi ko yeesu furiimo wiimo deƴƴu jalta e makko ruuhu tunguɗo o dimbini gorko o yalte mum ina wulla daande dow kamɓe fo ɓe kaawa ɓe goni e namdodirde e koye maɓɓe aɓe mbiya ko ɗum firti mate ɗum ko laawol kesol ko baawɗe o yamirirta hay ruuhuji tunwiɗi ɗi ɗi jaɓana mo hono hojom inde makko mawni baŋyo baŋ e nder diwan galilei ɓe jalti e batirde hee ɓe jaadu e yaaguɓe e yuhanna ɓe payɗone ɗon galle simon e andré e sum simon debbo ina lelino dow daɗɗudi ina fawgui yeesu yetti tan haalana haala makko o ɓattimo o jaggui jungo makko o umminimo debbo o serte pawgal mum wone sarudeɓe nden yeehi ha kikiɗe caggal nde nangue muti o addana ñawɓeɓe e molaɓe seyɗeleji ɓe fo saare nde fo renti e damal galle he o sellini yimɓe heewe ɓe ñabbuuli ceertuɗi o ridi kadi seyɗaneeji keewɗi o accataano seyɗaneeji ɗi kaala sabu kanji aɗi nganndi holi kanko subaka law janngo e mum tawi jamma ina heddi o ummi o yalti o heɓoy nokku teyɗo o woni e toraade toon simon e yaadiiɓe mum gone yiilaade mo no feewi nde ɓe mo ɓe mbimo yimɓe fof nana njiiloma kono o jaabiɓe o wii costen njehen e gure saraji he mboɗo foti yeynude toonne ngati ko ɗum yaltinimi kono noon o soori galilee omo yeynayi nder batirɗe omo ridda seyɗaneeji ñawɗo baras gooto are makko dicci ñaagiimo ballal e ɗiɗo konnguli so tawi a jabi haɗa waawi laɓɓindemi yeesu heewi yurmeende faade makko forti junngo memimo wimo mi jaɓi laaɓ ɗone ɗon ñaw bras ngu iwe gorko o laaɓi ceer caggal ɗum yeesu ruttinirimo yamirore tiinde wimo heɗo no moƴƴi wota haalan ɗum hay gooto yaaho loy hoore ma jettinowo sadako mbaɗana laɓɓingol maangol sadak mo muusa yamiri o bele ɗum ina wonanaɓe seedan faago kono nden gorko o yeehi woni yeynude kabaru o ina sara ɗum ko ɗum waɗi yeesu natti wawde nadde wuuro watti hebde boowal e nokkuji teydi yimɓe gone ummade bang yo bang ina gara e mum